Svarbiausia mūsų svarstymuose tai, kad mes turime tokį vyriausiai kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešinėje, kaip einantis kunigystės tarnyba šventojoje vietoje ir tikrojoje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Kiekvienas vyriausiasis kunigas skiriamas atnašauti dovanas ir aukas, tad ir šitas privalo turėti ką atnašauti – Jeigu jis būtų žemėje, nebūtų kunigas, nes čia jau yra, kas pagal įstatymą atnašauja dovanas. Tie žmonės tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir šešėliui, panašiai kaip buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti padangtę. Žiūrėk, sakyta jam, kad viską padarytum pagal tą pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno. Dabar jis užima juo prakilnesnę tarnystę, juo aukštesnės, svaresniais pažadais besiremenčios sandoros tarpininkas yra. Jeigu pirmoji sandora būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antrajai. Jis sakė, peikdamas juos, štai ateis dienos, sako viešpats, ir aš su Izraelio namais ir su Judo namais sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmiau juos už rankos, norėdamas išvesti iš Egipto žemės. Jie neišsaugojo mano sandoros ir aš juos apleidau, sako viešpats. Ir štai kokia bus sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais praslinkus anoms dienoms, sako viešpats. Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse. Aš būsiu jiems dievas, o jie bus man tauta. Ir ne vienas nebemokys savo tautiečio, nei savo brolio sakydamas, pažink viešpati. Jie visi mane pažins, nuo mažiausio iki didžiausio. Aš atleisiu jiems nedorybės ir nebeprisiminsiu jų nuodėmių. Sakydamas naują sandurą, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi, o kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks.